العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكروا أخرجاه في الصحيحين Od Muada ibn Džebela, radi Allahu anhu, se prenosi da je rekao jahao sam jednoga dana iza poslanika, sallallahu alaihi wasallam, na magarcu. Pa mi je rekao, o Muad, znaš li šta je pravo Allaha kod njegovih robova i šta je pravo robova kod njihovog gospodara? Pa sam rekao, Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je rekao, sallallahu alejhi ve wasallame, pravo Allaha kod njegovih robova je da ga obožavaju iskreno i da mu druga ne pripisuju, a pravo robova kod njihovog gospodara je da ne kažnjava onoga komu širk ne čini. Pa je rekao Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, o Allahu poslaniče, zar neće obavijestiti ljude? Zar neću to sada što sam čuo od tebe kazati ljudima, pa da se raduju? Kaže mu, nakon toga poslanik sallallahu alaihi wasallame, nemoj ih obavještavati, pa da se prepuste nadi da se samo nadaju toj milosti, a da ništa ne rade. Muaz ibn Džebel, ibn Amr, el Ansari, el Hazređi, časni ashab poslanika, sallallahu alaihi sallame Ebu Abdirahman, jedan od prvaka ashaba, pristvova je bitci na Bedru i bitkama poslije Bedra. Bio je učenjak od ashaba poznavajući dobro propise i Kur'an i rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi ve sellem za njega da će na sudnjem danu biti proživljen ispred ostale uleme koliko se može baciti kamenom ili koliko ili po jednom tumačenju za jedan korak, ili koliko se može baciti strela, ili po jednom tumačenju koliko dokle pogled dopire i slično tome, u svakom slučaju bit će odlikovan jednom razdalinom između ostalih učenjaka. Zbog, zbog svoga, zbog svoga znači znanja koje je nosio radi Allahu ta'ala. Umro je 18. godine po hijri u Šamu kada je vladala poznata epidemija. Rekao mu je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ja Muaz inni uhibbuk. Kaže, o Muaze, ja te uistinu volim. I ovo predaj bliži Ibn Hibban u svome sahihu. I ovo je jedna velika odlika, ovo je jedna velika odlika Muazu Ibn Džebelu. Poslao ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Jemen da poučava ljude. Vjeri. I rekao mu je, doći ćeš ljudima koji su ehlul kitab. I prvo u šta ih budeš pozivao je šta? Šehadet en la ilaha illallah wa anna Muhammed rasulullah. A u drugoj predaj en i wahidullah. Da samo Allaha iskreno obožavaju njemu teohid čineći. Je li tako? Da la ilaha illallah znači da ih pozove u iskren ibadet pa ih je poslao, i to je bilo pred kraj života poslanika, salosan. kad ga je poslao, rekao je, idi muaze i možda me, kaže, nakon ovoga dana više nećeš vidjeti. Pa je zaplakao radi Allahu te anhu. Znao, znao je, znači, znao je da više, više neće vidjeti poslanika, salosan, nakon svog odlaska. Kaže, jahao sam jednoga dana iza poslanika, salallahu alaihi wasalam, na magarcu. U ome je dokaz da je dozvoljeno da na jednoj životinji jašu dvojica, ako to životinja može podnijeti. I odlika Muaza ibn Džebela, zato što ga je poslanik sallallahu sallam stavio iza sebe, znači iza svojih leđa. Navodi se u jednom hadisu da je ovaj magarac da se zvao Ufeir. I u ome hadisu je dokaz koliko je poslanik sallallahu alaihi sallam bio skroman čovjek tako da je jahao, znači, magarca. Jednoga dana Omar radijallahu de Alanhu je izišao van Medine. Pa je, vraćajući se, pristigao jednog dječaka koji je jahao na magarcu. Pa mu je, pa ga je upitao, mogu li jahati s tobom do Medine? Pa je sišao, kaže, sjedni napreda, ja ću pozada. Pa je odbio Omar, kaže, nikako nego to je tvoje mjesto i ti si najpreči da sjediš na tom mjestu. Pa je sjeo iza njega, pa je tako radi Allahu talanu ušao u Medinu, jašući magarca sa dječakom. Pa su ljudi gledali u Omera, radi Allahu ta'ala anhu. Ete drune ma hakullahi ala ibad, znaš li šta je pravo, znaš li šta je pravo Allaha kod njegovih robova? Pa je ovdje postavio pitanje Muaz ibn Džebelu. A kada se postavi pitanje, to biva upečatljivije. I jedva se čeka odgovor. Kada čovjek potvrdi da nešto ne zna, jedva čeka odgovor. Pa tako lakše to zapamti i ostavlja, znači to ostavlja e, jači utjecaj na njega samoga i neće tako nešto nikada više zaboraviti. I tako je poslanik s.a.v. često primjenjivao ovaj metod pitajući ashabe određenim, određenim stvarima. Znaš li šta je pravo robova kod Allaha? To je znači pravo koje će se ostvariti, koje će uzvišeni Allah te barak je teala <clears throat> dati svojim robovima, jer on neće nikada prekršiti obećanje vadu Allah, la yuhlifu Allahu nimiad, Allahu obećanje, a uzvišeni Allah neće svoje obećanje prekršiti. Ehlu sunnet kaže da je Allahu te barak je teala obećanje ljudima, svojim robovima, ono na što se on sam obavezao. Znači, ne mogu ga ljudi obavezati ni na što. Ne možemo kazati, Allahova je obaveza da tako i tako učini. Allahova je obaveza da uvede pokornog roba u džennet. Je li mu obaveza? Nije. Da ga mi, u smislu da ga mi obavežemo. Ali on je sam sebe, te barak je tela obavezao da će tako uraditi. A ta obaveza je obaveza pravde i dobrote njegove prema nama, a ne naše zasluge. Pa tu su mu atezile zalutale. Mu atezile su a, analogijom kazali da uzvišen je Allah mora, znači, je li da mora a, učiniti tako i tako i da ljudi mogu obavezati neš, nečim Allaha za uđele, što je pogrešno. Ljudi ga ne mogu ničim obavezati. Kao što su kazali, Allah mora čovjeku odrediti svojim kaderom ono što je bolje za njega. Mora li ne mora? Ne mora. Oni kažu mora. Pa je jedan od njih kazao, jedan od sunija je kazao njima, kaže dobro, imaju tri dječaka. Jedan raste i bude pokoran Allahu te barak i i uđe u džennet čovjek. Drugi raste i bude nepokoran i uđe u vatru. i treći umre kao dijete. Prvi ode u džennet, drugi u džennem i treći se Allah te barakala smiluje kao dijete i uvede ga gdje? U džennet. Kada je ušao u džennet, ova iz vatre govori i kaže Allahu dragi ti si mene nepravdu učinio. Što nisi mene usmrtio kao njega dijete pa da me uvedeš u džennet. Zašto si mi dao da ja odraste? Pa je tada ovaj Mu'tazili šuta. Znači uzvišeni Allah može određivati kako hoće i šta hoće. I kako želi. Da sve ljude baci u džahennem nije im napravdu nikako učinio. On je stvoriti ne može raditi šta želi. Da sve ljude uvelja u džennet ima pravo na to. Da je ljude prisilo da mu budu pokorni kao meleke ima pravo na to. Ne može niko ničim Allaha te barak vetala obavezati. Ničim. Ali je on iz svoje apsolutne pravde sam sebe obavezao određenim stvarima a uzvišeni Allah neće prekršiti svoje obećanje. Tako da je po ispravnom mišljenju da ljudi ne mogu obavezati Allaha te barek tala da kažu mora učiniti tako ili tako ili ako ne učini tako i tako to nije prave a'udhu billahi od takvih riječi uzvišeni Allah čini kako hoće šta hoće, kada hoće i gdje hoće i daje kome hoće i uzima kome hoće i nema pravo niko da upita zašto niko nema pravo da upita zašto gospodaru Ima samo da kažeš raditu billahi rabben. Zadovoljen sam Allahom gospodarom i zadovoljen sam njegovim kaderom. A nikako da se suprostavljaš njegove odredbi i da ulaziš u stvari, u stvari gajba. Pa je neispravno ovdje činiti analogiju na ljude. Da je čovjek čovjek je obavezan nešto da učini tako i tako, kaže uzvišeni Allah obavezan, to je svakako pogrešno. Rekao sam, Allah i poslanik kraj bolje znaju. Ovdje je edeb ashaba, što nije trčao da govori ispred poslanika, sallallahu sallam. I često su ashabi bili pitani stvari koje znaju. Nije ovo bilo sakriveno Muaz ibn Džebelu. Niti drugim ashabima. No međutim, Kur'an nije objava nije završena. I uvijek je postojala mogućnost da se zamijeni šta? Određeni propis sa određenim propisom. Iako su ovi propisi osnovi fiksni, ovo je vjera svih poslanika, kao što ćemo dojde do toga kada budemo govorili u, u meselema i zaključcima. No međutim, šutali su i čekali da im poslanik sa osnovima kaže. I to je jedan braći od edeba. I to je jedan od edeba prilikom pitanja znanja. Pa su sačekali, pa je sačekao Muaz ibn Džebel da poslanik sa osanem odgovori. Pitani su, za nisu pitani na oprosnom hađu, koja je ovo zemlja? Allah je poslanik najbolji zna. Šta kaže? Zar nije Meka? Koji je ovo mjesec? Allah. Ne znaju da je to zol hijđet? Koji je ovo dan? Zar nije dan Arefat? Pa su znači uvijek govorili Allah je poslanik najbolji znaju. En ja Vola jušriku bihi šeja. Da ga obožavaju i da mu širk ne čine. Da ga obožavaju i da mu širk ne čine. Ovdje da ga obožavaju, šta znači da? En juvahiduhu, teuhid, teuhidu la ibade. To je obožavanje, značenje. Da ga obožavaju, znači da mu teuhid i jednoću ispoljavaju. Vola jušriku bihi šeja i da mu ne čine širk. Zašto je rekao da mu ne širke? Ako je rekao da mu teuhid ispoljavaju, jel teuhid iskren znači da se vas prođe širka? Svakako. Zašto onda ponavlja da mu širk ne čine? Zar to nije ponavljanje riječi za kojim nema potrebe? A poslanik sa osam kaže u titu Jeomir, kelim, dat mi je izgrodi govor. Nije je zgrovit govor u ponavljanju. Da ti nešto deset puta ponovim na različite način, to nije zgrovit govor. Je zgrovit govor je da ti kažem nešto sa a, najkraćim mogućim frazama, a da ima velika značenja. U redu. Ali zašto ga je ponovio? Da Bravo. Da? Da ti potvrde. Ne obožavaš osim Allaha i širk mu ne čini. Pa to je značenje. To prvo ne obožavaš osim Allaha. To je sadržano da mu širk ne činiš. U protivnom ga nisi obožavao, kao što ćemo spominjati kasnije, i spominjali smo ranije. No međutim, kada se kaže da mu širk ne činiš, to je još potvrda. To je još, znači, potvrda prvog značenja, pa to ostavlja dublji trag. Ola jušriku bihi šejin i da mu ništa, ola šeja, ništa, da mu, znači bilo kakav širk, bio veliki ili mali, da mu se ne čini. Bilo otvoreno pred ljudima, je skrivno, nikakva vrsta širka ne dolazi šta u, u obzir. Jeste. Jer ko obožava Allaha za ođem, čineći mu širk, jer ga obožava? ne obožava ga. On ga obožava jezički. Mušrici su jezički bili nekakvi muahidi. Jezički, u jezičkom jeziku. Jer su obožavali. Ili da kažemo obožavali su, nisu bili pored Allaha, su opet druge prizivali, onda nisu bili muahidi. Ali jesu pored Allaha, druge bogove obožavali. Oni su obožavali jezički, obožavali su Allaha, jesu ili nisu? Jesu svakako. No međutim, širk smo, širk smo, oni su mu širk činili, pa se to obožavanje ne smatra kakvim šerijatskim terminološkim obožavanjem koje mora biti čisto od bilo kakve primjese širka. Protivno nema obožavanja. Kao što smo danas spominjali, može biti da je žena jezički pokrivena, ali nije šta. Šerijatski, pa to se razlikuje. A ovdje je pouka u šerijatskom značenju nikako nije u jezičkom. Onda bi morali mušike nazvati ovaj, da su oni, oni koji su obožavali. A oni to nisu. I da je pravo robova kod Allaha da ih ne kažnjava ako mu širk ne budu činjeni. Dobro. Znači ne čine širk i ne klanjaju, ne poste, ne daju zekat, čine nemoral, piju alkohol. Nećemo da čine kufr. A neko može kazati kufur i širk, može to ulaziti u jedno. Da li ga obuhvata značenje hadisa? da neće biti kažen? Pa dobro, hadis se kaže da ne kažnjava onoga komu širk ne čini. Ko je ostavio namaz, jer učinio širk. Nije to širk, to je ostavljanje, znači i badet. Ko u red, neka klanja. Hajmo uzeti ovako, obožava Allaha, ne obožava Allah, ne čini mu širk, ali pije alkohol i čini nemoral i krade i ubija, to nije širk bez razilaženja među lemom. Oće mu Hoće ući u značenje hadisa? Zašto? Molim? U redu, ali on kaže ovdje da ne kažnjava onoga komu ne bude činio širk. Znači, ne činim širk i klanjam i postim, ali pijem alkohol i kradem i lažem i... Molim? Zato što se ono grije od hadisa. Dobro. Obožavanje. Ne ono obožavanje, obožavanje ti spoda pod. I ne čini, jeli, ali ovdje se ovdje spominje, ne čini širk. Zato što veliki gresi, svi drugi gresi, Allah Žešan, to će prosto je manje od širka. Allah Žešan kaže... Dobro, znači, znači, bilo bi, znači, bilo bi da, da ga ne kažnjava vječnom vatrom, ha? Ja, vječnom. ali je ovdje tumačenje drugo obraćao preče, a to je da kažemo, da uzvišeni Allah neće kažnjavati ljude koji čine koji, ko, koji mu širk ne čine, ako dođu sa ostalim vađibatima kojim su zaduženi i da se prođu zabranjeni stvari. Kao kada kažeš čovjeku, ako se abdestiš ispravno, ispravan ti je namaz. A on u namazu napravi grešku. Je li ispravan namaz? Znači, ako se ispravno abdestiš i obaviš namaz na propisan način, šta? Priznati je namaz. E, tako je značenje ovoga. Kao kada kažemo ko je pokoran roditeljima uči u džennet. Je to ispravno kazati? Bez sumnje. Dobro, pokoran roditeljima i ne posti, ili ne daje zekat, ili ne klanja. Ma kažemo pokoran roditeljima i obavljaš naređeno i prođeš se zabranjeno i onda je značenje šta hadisa ovaj tako je li usklađeno sa ostalim argumentima. Pa je ovdje znači značenje ko Allaha obožava i širk mu ne čini i radi ono što je naređeno i prođe sa onoga što je zabranjeno, neće ga uzvišenje Allah kažnjavati. Ili da se kaže, bit će kažnjen, ali ne šta? vječnom vatrom. Jer čovjek mimo kufra i širka, ništa drugo, mimo toga, znači čovjek zbog, ni zbog čega drugog ne ostaje vječno u džehennemu. Znači jedino, kufr ili širk čovjeka, znači vječno zadržavaju u džahennemu. Dok svi drugi veliki grijesi, kada bi bili poput morske pjene i da su poput vasione kompletne, doći će dan ako čovjek uđe u vatru, ako mu zvišeni Allah ne oprosti, doći će dan kada će izaći iz džahennema. Je u redu? Efera u beširu nas, zar neću, zar neću ljudima kazati i obradovati ih U ome je dokaz da je lijepo ljude obradovati nečim što vole. Da je muslimana lijepo obradovati nečim što voli. Kaže poslanik Sala Srme, Natu beširhum te tekilu, nemoj ih obradovati pa da se prepuste, znači, tom obradovanju ili tvoj radosnoj vijesti ili tom hadisu, pa da onda ništa više, ništa više da ne radi. Jer neće onda se natjecati kada čovjek zna da mu je nešto garantovano, učenik kada bi znao, u drugom polugodištu, na početku drugog polugodišta da će proći petica. Više se ne trudi, gotovo je. Ali kada ne zna, onda je uvijek u nekakvom strahu i uvijek se trudi i uvijek, i uvijek radi, a uzvišenog Allaha ničim ne poredimo. Pa je Muaz ibn Džebel obavijestio ljude o ome hadisu kratko pred smrt. Nije htio da ga, šta? Sakrije da ostane u njemu. Nije htio da ga sakrije da ostane hadis u njemu. I nije ga htio govoriti, braćo, zbog džahila, zbog neznalica. Jer džahilu kada spomeneš ovakav hadis, ko širk ne čini Allahu, ući u dženet, kaže, alhamdulillah. Laf, pa ja nisam nikad, hvala Bogu, širk učinio i kod njega je, tu se njegov islam završava. Zato islamski učenjaci kažu da određene hadise ili ne spominju, ili se pojasni njihovo značenje precizno, kao što se određeni hadis spominju, pa se ne definišu. Čak ulema koja kaže da čovjek koji ostavi namaz nije da je musliman, teški griješnik, oni kažu, oni spomenu hadis, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ اللَّهُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ السَّلَمْ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Ugovor između nas i njih je namaz, pa koga ostaju učinija kufur, kažu, nemoj im pojašnjavati da to nije kufur koji vezu iz vjere, da je to kufur uh, ovaj, uh, nižeg ranga u kojem ostaje, znači, okvirima islama. Ne, nego spomene hadis i ne tefsirimo ga. Da se šta? Da se boji. Jer kad mu pojasniš, kaže, jesam ja dalje musliman? Kaže, pa jes, alhamdulillah. To je, to je moja želja da znam da sam ja muslima. No međutim, kada mu to spomeneš i okreneš se, kada kaže ženi koja je otkrivena, u džehennem ćeš vječno nema, nema ti oprosta. Ili spomeneš u džehennem ćeš. Nemoj joj spominjati, u džehennem ćeš, pa ćeš ipak jednog dana izaći i ući ćeš u džennet i bit ćeš saprana i uživat ćeš u džennet. Ne, ne, u džehennem ćeš i tačka. Jer ako kaže da će ući u džennet, znači to je, to je kod ljudi čiji iman slab. Dok čovjeku čiji iman jak i koji želi da radi radi Allaha za uđel, kada mu se spomene ovo, dobija veći moral i žar da radi. Zato što nagrada kako ti se povećava i ti imaš veću volju šta da? Da radiš. I trebaš biti zahvalniji. Što god uzvišen je Allah ti te barakotala olakšava i daje ti veću nagradu, trebaš ti biti šta? zahvalni efela ekunu abdel šekura, zar, ne, zar ne, da ne, bi, ne budem Allahu zahvalan rob, zar nije tako rekao poslanik sa osram. A oprošteno mu je ono što je bilo i prije i poslije šta od, od propusta. Pa je pored toga onda bio tek, kaže, zar sad da ne budem zahvalan rob? Znači, ovo je problem kod neznalica. Ovo je problem kod neznalica koji ne shvataju, znači, da pokornost treba povećati. Svakako, tako i dunjalu. Yes. Kad, kada ti poveća platu, znači poslodavac, čovjek dobija moral i volju da radi više, da da od sebe sve. I to je, znači, to je priroda koju, znači, iskrivili ljudi. Tako da, od onih koji su pokorni i koji su vrijedni i zahvalni, od njih ne treba kriti ovako znanje. Od, od njih ne treba kriti ovako znanje. Ovdje je Šautor govorio o nešto kratko o biografiji Buhari od muslima, o tome nećemo govoriti, pošto je rekao, bilježe ga Ahređahu fi sahihajni, bilježe ga u dva sahiha, Buhari je muslim, pa i o njima nešto govorio kratko, no međutim mi smo govorili opširno o imamu Buhari, a doći, inša Allah, imam muslim na red. Jer i njihova odlika je poznata. Nije dvojice o Buhari smo govorili, a imam muslim je isto tako. Dovoljno je čiji učenik bio. A, dovoljno je Ibn Kajimu čiji učenik bio. Dovoljno je Ibn Hibbanu čiji učenik bio. Dovoljno je mamom Šafi čiji učenik bio. Dovoljno je mamu Ahmedu čiji učenik bio. Dovoljno je, a, ne znam, Ibn Kesiru čiji učenik bio. E, Sujuti čiji, ili Sahaviju čiji učenik bio. Ili Bulkiniju čiji učenik bio. Ili Ibn Hađaru čiji učenik bio i tako dalje. Jeli, svaki od njih ima, ima, ima imaju svoje imame. imam El-Hajsan je bio učenik Ibn Hađara. Bio učitelj Ibn Hađara imam e, Ibn Hajar je bio učenik Seha, ovaj bio učitelj Sehavi i tako da dalje, svi su oni Hakim je bio učenik Bejheqija. A Ibn Hibban je bio Hakimov, a Ibn Huzem je bio Ibn Hibbanov i tako. Znači sve lanac, sve imam, znači ovaj odgajao imame. Tako je bilo u njihovo vrijeme, rahimahumullah. U, na kraju svakog poglavlja autor kaže Mesail, Mesail je množina od riječi mesele, a to je pitanje. Ovdje se može prevesti kao zaključak. Pa je autor, ko je autor? Abdul Wahab, znači u svome dijelu, a, kitabu Teuhid, govorio bi na kraju, nakon što je spomenuo ajete i hadise koje smo mi komentarisali, spomenuo bi zaključke koji se mogu izvući iz tih šta ajeta i hadisa. Pa je spomenuo ovdje skupinu zaključaka. Kaže, prvi zaključak, Mudrost stvaranja ljudi i džina. Odakle je to izvučeno? Iz ajeta prvog, o kome je izgovorila prvom predavanju, ili na drugom. Oma haliklu džine olince i dali abudu. Jer on sad govori, znači, ova četiri predavanja, koja smo, znači, držali, sad dolaze mesele ili zaključci, šta je, iz ta četiri predavanja, odnosno iz ajeta i hadisa koje on spominjao, o kojima smo im, znači, govorili. Drugo, da je ibadet teuhid i da je oko njega, da se oko njega koplja lomila između poslanika sa osaname i mušrika. Nije se koplja lomila oko toga ko je stvorio nebese i zemlju. Jesu li nisu? Nisu, nego od toga ko će se obožavati i da mu se drug neće pripisivati. Oko, a to je teuhidu la ibadet. Jesu. Ko ne dođe sa teuhidul ibade, čistim nije obožavao Allaha te barake o teala, kako kaže uzvišeni, wala entum abidun ma abud, i vi ne obožavate ono što ja obožavam. Vi obožavate Allaha na jedan drugi način, zato što vi širk činite, pa nije naše obožavanje isto. Treće, to je bilo treće, jel? Četvrto, mudro slanja poslanika. Zašto, da? Da pouče ljude koga će obožavati. Pije to da je svaki ummet dobio poslanicu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا I svakom ummetu smo poslali poslanika. Bilo da je njemu lično poslanik došao, Ili da je došao narodu prije njih, pa do njih došla njihova poslanica. Na bilo koji način, ali su ljudi dobijali šta? Poslanik. I to je da Allahove te barak dala potpune pravde. Pa u jedno vrijeme se možda pojavi više poslanika. U isto vrijeme da žive dva poslanika ili više. I svaki je poslan svome narodu dok je naš poslanik sa osanem poslan svim ljudima. I mi kažemo, mi smo dobili ome vremenu poslanika. Jesmo li? Jesmo. Nismo, znači, a, dobili a, u smislu, poslanika u smislu jeli, da se on pojavio među nama svojim bićem, ali smo dobili znači njegovu poslanicu kojom je došao i koja ostaje znači validna do sudnjega dana. Šesto, da je vjera poslanika sva jedna. Koja vjera? Kada je u pitanju šta? Etteuhi, la ilaha illallah. Tu je znači jedna vjera. Dok se njihovi vjerozakonici razlikuju, i to je poznato, jeli, da u jednom vjerozakonik nešto bio dozvoljeno, u drugom zabranjeno, jeste što tome, no međutim, uzvišen je Allah, te barek, tada temelj vjere, znači ne mijenja to, ostaje iste, to se ne može mijenjati. Ne može se mijenjati da jedan put vjeruješ u meleke, drugi put ne vjeruješ. Da jedan put Allaha samo obožavaš, drugi put mu širk činiš, to je nemoguće. Ali se mogu mijenjati načini obavljanja namaza, molitve, način obavljanja hađa, posta i tako dalje, to se može mijenjati ovaj, među ljudima i to su propisi. Sedmo, velika mesela, tako kaže autor, velika mesela, a to je da, da ibadet ne može biti ostvaren osim kufromu taguta osim izražavanjem nevjerstva u taguta, kako kaže uzvišenje Allah te barake o ta'ala, fe me jekfur bi taguti o yu'min billah, fe kad istemseke bil urvati l'uthqa, nem fi samela. Znači, ako kufur počini u taguta, koga zanijeće, a vjeruje u Allaha, taj se uhvatio za najčvršću vezu. Osmo, da je tagut sve što se obožava mimo Allaha te barake o ta'ala. Pa je potrebno u njega učiniti kufur i zanijekati ga. Sve što se obožava mimo Allaha te barake od tebe je u redu. To je, zove se kako, tagut. Danas čovjek alim, Allah ga te barak dala počastio sa velikim znanjem i ljudi ga počnu obožavati. Je on tagut? Znači, uslov je da je živ i da je zadovoljno. Mrtvi čovjek svakako nema izbora mrtvi ne može odreći se ničega, on je gotov. Ali živ čovjek, znači dok je živ, ako je zadovoljan time, biva ta gut. A ako nije zadovoljan, ne smatra se takvim. Jel u redu? Oni su mušici. Oni su mušici. A njemu ne možemo kazati da je pagut, zato što on nije zadovoljan s tim, niti je tome pozivao i tako dalje. To je znači baltir, kao što neki obožavaju Aliju, ili da obožavaju tamo oko kabura kruže oko nekog učenjaka i tako dalje koji nije bio nikad zadovoljan sa tim, on se ne naziva tagutom, nego su znači ljudi koji to čine mušici, zato što čirk, širk čine Allah za ođel, a on je čist od toga. Tako da je uvjet da bude znači čovjek živ i da je zadovoljan s onim što mu ljudi pripisuju. Deveto, vrijednost tri ajta i surile na koja počinju kul ta'alev etnu ma harrame rabbukum aleikum i o tome smo isto tako govorili i znači koliko su ashabi posjećivali ima pažnje i ti ajeti znači sadrže u sebi deset propisa kojima smo govorili i spominjali a počinje sa la tušriku bihi šeji, a da Allahu širk ne činite. Pa je počeo znači te ajeti tim. Deseta, mesela je deseti zaključak, a ajeti sure Elisra u kojima ima 18 propisa. Počeo je uzvišen Allah te barake o teala La teđa'lu ma Allahi ilahen ahare La teđa'l ma Allahi ilahen ahar Fe teqode mezmumen mahzula I nemoj Allahu nikoga ravnim smatrati pa da pogrdu zaslužiš i da bez podrške ostaneš. I završio je ove ajete te barak je o teala, وَلَا تَجَعْلْ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَحْدُورًا مَحْدُورًا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا I nemoj Allahu, znači nikoga ravnim smatrati, pa da budeš bačen u džahennem prezren i od milosti udaljen. A između ova dva ajeta došli su ajeti koji govore o dobročinstvu prema roditelju. I onda uzvišenje Allah te barek tala kaže ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَ To je ono što ti uzvišenje tvoj stvoritelj objavljuje od hikmeta i od mudrosti. Pa je to znači mudrost što mu je sallallahu alaihi sallame objavljeno. Jedanesta mesela uh, ajeti sure en nisa koji se zovu ajeti deset prava koja smo isto spominjali koja je počeo vabudullahi wa la tushriku bihi shay'a i obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti nemojte mu ništa ravnim smatrati 12. mesela a ukazivanje na vosijet ili oporuku poslanika sa osrme, koji je nam je prenio Ibn Mesaud, koji bliži Tirmizi i kojima dobar lanac prenosilaca. 13. Poznavanje prava Allaha kod svojih robova. 14. Poznavanje prava robova kod stvoritelja ako izvrše svoje obaveze. 15. Da ovo pitanje nije poznala većina sahaba, tako kaže autor. Koje pitanje? Ovo što je Muad ibn Džebel spomenuo, što mu je poslanik sa osam rekao, ko obožava Allaha i ne čini mu širku ući u džennet, neće ga kažnjavati, jeli? Pa kaže, hoćeš da je obavijestim Allaha u poslaniće, kaže, nemoj pa da se predaju, znači i da ne rade. Pa ih je obavijestio nakon toga, za vrijeme njegovog života, on je te stvari, znači, nije ih kazao, nego ih je kazao, nego ih je kazao nakon toga. Tako da ništa nije ostalo uskraćeno, a ljudima, znači u datom momentu nije određena stvar kazana radi koristi. I zato ovdje kaže, 16. zaključak kaže, Džavazu kitmanena ilmi il maslaha, dozvala da se određeno znanje sakrije radi koristi. Radi koristi, kao je Bus Hurere što kaže, dao mi je poslanik za osaname dvije posude znanja. Jednu sam premio ljudima, u drugoj šutim, kaže, kada bih je kazao, ovo bi mi presjekli, pa je pokazao na svoj vrat. Pa kaže ulema, to je bilo znanje koje je bilo vezano za fitnete, koji će nastupiti nakon toga, pograda određenim ljudima i tako dalje, što nije vezano za šta? Za, za propise. Same propise. Jer ljudi to znali, a ne znali, to znanje neće znači ucestati na njihovu vjeru. Doće čovjek koji će zvati, ne znam, Jusuf koji će biti pokvaren. Ili Muhammed koji će vladati ljudima i bit će nepravedan. To ne mijenja propise ljudi, je tako? Ljudi ostaju, znači njihova vjera ostaje. Pa tako da nije znači ništa skriveno, nije ništa skriveno od onoga što je objavljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. 17. mesela, pohvala da se obraduje musliman onim što voli. Osamnesta, strah da se ljudi ne osvone na Allahovu milost. Znači da imaju samo nadu, bez, bez straha. 19. da čovjek koji je upitan onome o čemu ne zna da kaže Allah i poslanik najbolje znaju. Mi danas kažemo šta? Allah najbolje zna. Allah te barake o ta'ala najbolje zna. 20. mesela da je dozvoljeno da se samo određenim ljudima mimo drugih kaže znanje. Ovo je znanje koje je mimo vjere temelja i propisa. Znači znanje koje je mimo temelja i propisa. A što se tiče da se krije znanje od drugih, to je zabranjeno. Jer uzvišen je Allah tebara kutala kaže Inel ledine jektumune ma enzrna minel bejinati wal huda min badima bejinnahu lin nasi fil kitab ulaike jela'anuhumullah u jela'anuhumullainun. Znači oni koji kriju ono što je uzvišen je Allah tebara kutala objavio od upute i i jasnijih dokaza, nakon što smo to pojasnili ljudima u knjizi, takve proklinje Allah i takve proklinju svi oni koji ih proklinju. Pa je to strogo zabranjeno. 21. pitanje skromnost poslanika sallallahu alaihi vseleme zato što je jahao na magarcu i stavljao druge ashabe iza svojih leđa. 22. dozvola da se neko stavi na životinju iza, ako to životinja može podnijeti. 23. odlika Muaza ibn Džebela i 24. A vrijednost ove mesele, misli se na šta? Na teohid. Misli se na, misli se na teohid. I ovim je autor završio znači prvo poglavlje i potom je počeo sa poglavljem babu fadli teohid. poglavlje odlike teohida umaju kefiru mine zunub i ono što iskuplje od griha. Pa ćemo inša Allah o tome govoriti u našem narodnom druženju. Allahu Teala alam. Wa sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma.